Apirilak hogeita lau gaur ostirala data hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi garaseko abesbatzaren kontzertua. Bihar larun batarekin berriozarko elkarrekin abesbatzak eta berriozarko udalak antolaturik garesko abesbatzak kontzertua eskeniko du berriozarko entzun arritoan Eman aldi arratsaldeko zazpiertan hasiko da eta sarrera bi euroren truke eskuratu halko dugu leiatilan, Xabi. Asteburu honetan apirileko feria ospatuko dute Loskubas elkartean. Urtero bezala Loskubas elkartekideek programazio bat prestatu dute apirileko feriaz gozatzeko. Biarratxaldeko sei terdietan flamenko Loskubas taldearen ikuskizuna izango da igandean eguerdiko mabiterdietan Sandra Gaiardoren ikasleak dantzatuko dute flamenkoa eta atxaldean bosterdietan San Cristobal elkarteko sabia nueva rozio koroak belarriak gozara helaraziko ditu. Argazki ateraldia infernuko errotara. Bergazki elkartekideek hileko ateraldi berri bat prestatu dute oraingoan urarekin baita udaberriko koloreekin jolasteko ondorio zargi kontraste handiko zonalde batera biatuko dira. Eguraldiaren arabera hurbiltze argazkiak egin ahalko zaizkie infernuko errotara bidean aurkitzen diren lore mota ezberdinei. Errotan bertan ur jauziaren efektuak entrenatuko dira argazka argazki kamararekin. Ateraldia igande honetan eginen da eta goizeko bederatzietan kulturgunean bilduko dira interesdunek. Auto zordu beteko bidea egingo dute etxe bertzeko bordaren aparkaguneraino, bertatik ordu erdiko paseoa izanen dutela errotaraino. Ateraldi honetan parte hartzeko mendiko arropa amaiketakoa eta amaiketakoa eramatearekin bat, kamara eta tripodea ezin izango dituzte ahaztu interesdunek. Baltierra ba, Teruel eta Berrezarko musika banden kontzertua. Doinua musika banda Baltierra naino joango da oraingoan, pasaden urtean Baltierra tarrek berriozaren emandako kontzertua itzultzeko. Diar larumatarekin eskiniko dute kontzertua foruen plazan zartarrek, Teruelko musika bandarekin oholtza konpartiturik. Aurretik Baltierrako kaleetatik barna, kalejiran joango dira bandak. Eta ostiralero bezala berreozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu zirekiko dugu Kirolen atala aurrera garazi regionalean neskak zarramontzaren aurka arituko dira, igandean atxialdeko zazpi terdietan jokatuko duten partidan. Mutileak aldiz, zultzama taldea izanen dute aurkari, hauek bihar atxialdeko lauetan berriozaren jokatuko dutela. Gazteak igandean eguardiko ama biterdietan arituko dira ardoiren aurka, nun eta berriozarko zelaian kadeteetan ataldekoak zarramontzaren aurka eginen dutela batean goizeko amarretan eta goizeko amarretan ere betaldekoak, garez aurkari izango dutela. Berriozar futbol elkartari dagozkion informazio guztia hori xabi. Eta gaur aurkeztuko da, bigarrenez, lasterbidean, herri lasterketa. Aurreko larumatean iruñeako udal plazan aurkeztu zen Euskal Presoak Euskal Herriratzearen aldeko ekitalia izango den lasterketa. Gaur ez, aurkeztuko da berriozaren, bertan ekainaren zazpian ospatuko baita. Euskal Herria plazak atxaldeko zurtziretan jasoko du aurkezpen ekitaldia. Plazan, bideo eta abesti sustatzaileak entzungai izango direla. Laster lasterketaren antolatzaileak euskal preso politikoekiko baita hauen senitartekoekiko elkartasun lasterketa dela azpimarratu dute. Hala ere ekainaren zazpian lasterketa zaparte elkartasuna erakusteko bestelako moduak izango dira erabilgarri. Azken finean lasterketa ez ezik egun osoan zehar beste hainbat ekitaldi izango baitira berriozarren kale animazioa eta herri bazkaria besteak beste. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gorko iragarpenak garazi. Zerua odei gutxirekin agertuko dela dio gaurko iragarpenak arratsean aldiz odeitsu edo oso odeitsu geldituz joango da. Ondorio zazken orduetan zaparra da txikiak otako ditu. Ego mendebaldeko haizea olbizia biliko da bolada da gogorrekin egunaren erdiko orduetan iparraldera aldatuz gaur xabi temperatura maksimoak nahikoa igoko dira. Eta hau ezen da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari erratiaren sintonian FM-ko eun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música